Koga Allah subhanahu ve ta'ala uputi, ti nećeš naći nikoga da ga s toga puta skrene. A koga on subhanahu ve ta'ala ostavi u zabludi, ti mimo njega nećeš naći nikoga da ga napravi put izvedi. A zatim najistraniji govor je govor naših stvoritelja Allaha te bareke ve ta'ala. Najbolja uputa je uputa njegova poslanika, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a najbolje stvari po vjeru su novotarije, jer svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru. A svaka zabluda vodi u vatru. Prije svega, zahvalim Allahu te barek ta'ala na blagodacima ove upute, na blagodacima suneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da zavolimo Allahu te barke tala što smo što nam je omogućio da smo prvi put ovdje sa svojom braćom u islamu i sa onima koji žele koji žele da kažem po svaku cijenu da očuvaju sunet Rasula sallallahu ve sellem i žele da pomognu i daju svoj doprinos onoliko koliko to oni mogu u njihovim mogućnostima kako bi sunnet bio gornji i kako bi sunnet bio dominacija nad svim ostalim pod navodnim znacima vjerama i nevjerama. Allah subhanahu wa ta'ala obećava da će pomoći svoje robove. Nije nas obavezao brojnošću i nije nas obavezao time da i opereti o time da Brojnost brojnost označava veličinu islama i pobjedu. Mi nismo muzičari, pa da ako je bilo malo ljudi na koncertu, koncert je propao. To u islamu ne postoji i hvala Allahu da je tako. Kod Allaha te baraka ve njemu se uzižu vijesti onama i ono što smo govorili i ono što ćemo govoriti i ono što ćemo raditi za njegovu tebar koji je tala vjeru. A na sudnjemu danu je konačni, konačni obračun. Allah subhanahu wa ta'ala poštovani džemate, ja sam odlučio samo da razgovaram, da podijelim jednu veoma važnu stvar na koju su danas mnogi zaboravili. Veoma važnu stvar na koju su mnogi zaboravili misleći da će pobjeći od ove stvari, a za koju Allah te barke ta'ala garantuje da će se desiti na zunjalku. Naime, radi se o čemu? O tome Allah te bar kretala je stvorio tri svijeta. Džennet, džehennem i ovaj dunjalk. Prva dva imaju karakter vječnosti. Džennet i džehennem. Ovaj prestaje. Allah te bar kretala nije stvorio ovaj svijet da se na njemu igramo, zabavljamo, a konačni sud pripada Allahu se bazne tela. I onaj svijet, ona dva svijeta, tamo nosimo šta? Ovo su mnogi zaboravili. Opredjeljenje sa ovog svijeta, koji će nestati. Na, na ona dva svijeta nosimo opredjeljenje. Da li smo za skupinu čestiti, pošteni i iskreni, i oni koji će nas slijediti, i biti stanovnici ženeta gospodara Tebare Kretana ili ćemo biti noćioci osobina onih koji su stanovnici šta džehennema. Ovo su danas mnogi zaboravili. Jer svoje opredjeljenje nećeš nositi pa kad dođeš sasredni dan e sad sam ja gospodar opredjeljen jer ja vidim da je gotovo sad. Sad ću ja ženete. Allah Tebare Kretana bi u tom slučaju ponavljaju da smo bio nepravedan. Ne. Allah subhanahu wa ta'ala stvorio ovaj svijet na dunjalku da bi čovjek i da bi ljudi bili stavljeni na iskušenje, iskušali, da li su za skupinu dženetlija ili dženetlija. Zato jesmo stvoreni ovdje. Treće opcije nema. I Allah te bar koji je tala nas iskušao ovim svijetom i na njemu jesmo da budemo iskušeni. Da li smo? Da posvjedočimo svojim dijelima i svojim vjerovanjem jesmo li mi za skupinu dženeta, oni koji će zaslužiti milost svoga gospodara ili džahenem. I zato sa smrću na ovom svijetu i ovaj svijet će nestati. Nosimo okrednjenje za onaj svijet. Allah te barek je tala, braću moja, to ne radi zato što ne zna. Ne uzubila, kakav će čovjek biti? Ne. Allah zna kakav će biti. Prije nego te stvorio, u lezi mafuz upisao, zapisao se. Nego da čovjek nađe apsolutno pravno kod gospodara te barek je I kad nađeš naslednji dan, da ne kažeš gospodaru što me danas kaže vaš, a ja sam bio drugčiji. Ne nego da nađeš apsolutnu pravdu kod gospodara te bar svetala. Gospodar, rekli smo, to ne redi zato što ne zna kakva ćeš biti, ne, nego da nađeš apsolutnu pravdu kod svoga gospodara. I kažeš onda, zato, tam će ti biti oštar vid, pa ćeš reći kamo sreće da sam se pravo puta držao. Koliko je da govori o ovome? Kamo sreće da sam se uz poslanika družio, da sam uz njega bio? To će govoriti tad, kada više ne bude mjesta za opredjeljenje. Jer ti dolaziš sa opredjeljenjem odavde. I ovdje biraš žemlat koji ćeš pomoći, ovdje biraš skupinu sa kojom ćeš graditi žemlat, ovdje biraš one koji će ti davati fetve za žemlat, ovdje sebi biraš one sa kojima ćeš praviti žemlat, koji će biti da li na istri ili na zadolju od tebe. To je za tebe. Allaho poslanih sallallahu alaihi sallam kaže u hadisu, svi će moji sledbenici ući u dženet, osim oni koji to odbiju. Svi će moji sledbenici ući u dženet, osim oni koji to odbiju. A, a sahabi odmah pitaju, ovo poteće, pa ko to neće? Ko je to toliko lun? Ko je to toliko lun? Jer oni su pitali u obliku čuđenja, Allaho poslanih sallam, ko to neće da uđe u džennet? Ko mi se pokori, taj je ušao. Taj će ući. Ko bi se ne pokori, taj neće ući. Matematika je jednostavna jasna. Ovo pokoravanje poslaniku sallallahu alaihi sallam rezultira čime ulazkom u džennet. Sve ostalo što bude suprotno njegovoj knjizi, Allahu te barek i ta'ala i sunetu poslika sallallahu alaihi sallam je onima kojima je zaprećeno vatrom ili oni koji su u džahnemu.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 Zahvala pripada Allahu te bareke ve ta'ala, njega slavimo i veličamo, i njega oprost i uputu tražimo. Koga Allah subhanahu wa ta'ala uputi, ti nećeš naći nikoga da ga s toga puta skrene, a koga on subhanahu wa ta'ala ostavi u zabludi, Ti mimo njega nećeš naći nikoga da ga napravi put izvedi, a zatim najistraniji govor je govor naših stvoritelja Allaha te barke o etala. Najbolja uputa je uputa njegova poslanika, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, a najbolje stvari po vjeru su novotarije, jer svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi vatru. A svaka zabluda vodi vatru. Prije svega, zahvalim Allahu te barek ve ta'ala na blagodacima ove upute na blagodacima suneta Muhameda sallallahu alihi ve sellem da zahvalim Allahu barek ve ta'ala što, smo, što nam je omogućio da smo prvi put ovde sa svojom braćom u islamu i sa onima koji žele koji žele da kažem po svaku cijenu, da očuvaju sunet Rasula sallallahu alaihi vselem i žele da pomognu i daju svoj doprinos onoliko, onoliko koliko to oni mogu u njihovim mogućnostima kako bi sunnet bio gornji i kako bi sunnet bio dominacija nad svim ostalim pod navodnim znacima vjerama i nevjerama. Allah subhanahu wa ta'ala obećava da će pomoći svoje robove, nije nas obavezao brojnošću i nije nas obavezao time da i opereti o time da brojnost brojnost označava veličinu islama i pobjedu. Mi nismo muzičari, pa da ako je bilo malo ljudi na koncertu, koncert je propao. To u islamu ne postoji. I hvala Allahu da je tako. Kod Allaha te barek vetala njemu se uzižu vijesti onama i ono što smo govorili i ono što ćemo govoriti i ono što ćemo raditi za njegovu te barek vetala vjeru. A na sudnjemu danu je konačni, konačni obračun. Allah subhanahu wa ta'ala poštovani džemate, ja sam odlučio samo da razgovaram, da podijelim jednu veoma važnu stvar na koju su danas mnogi zaboravili. Veoma važnu stvar na koju su mnogi zaboravili misleći da će pobjeći od ove stvari, a za koju Allah te barke tala garantuje da će se desiti na dunjalku. Naime, radi se o čemu? O tome Allah te barke tala je stvorio tri svijeta. Džennet, džehennem i ovaj dunjalk. Prva dva imaju karakter vječnosti džennet i džahennem. Ovaj prestaje. Allah te bar kvetala nije stvorio ovaj svijet da se na njemu igramo zabavljamo, a i sud pripada Allahu te bar kvetala. I onaj svijet, ona dva svijeta, tamo nosimo šta? Ovo su mnogi zaboravili. Opredjeljenje sa ovog svijeta koji će nestati. Da, na ona dva svijeta, nosimo opredeljenje. Dali smo za skupinu četiti, pošteni i iskreni i oni koji će nas slijediti i biti stanovnici džerneta, gospodara Tebare Kretana, ili ćemo biti nosioci osobina onih koji su stanovnici šta džernema. Ovo su danas mnogi zaboravili. Jer svoje opredeljenje nećeš nositi Pa kad dođe sasredni dan, e, sad sam ja gospodaru predeljen, jer ja vidim da je gotovo sad. Sad će on zemet me. Allah te barhe ta'ala bi u tom slučaju ponavljeno znači pa bio nepravedan. Ne. Allah subhanahu wa ta'ala stvorio ovaj svijet na dunjalku da bi čovjek i da bi ljudi bili stavljeni na iskušenje iskušani Da li su za skupinu dženetlija ili dženemlija? Zato jesmo stvoreni ovdje. Treće opcije nema. Ja vas te bar te tala nas iskušao ovim svijetom i na njemu jesmo da budemo iskušeni. Da li smo da posvjedočimo svojim dijelima i svojim vjerovanjem jesmo li mi za skupinu dženeta, oni koji će zaslužiti milost svoga gospodara ili dženeta? I zato sa smrću na ovom svijetu i ovaj svijet će nestati. Nosimo okrinjenjenje za onaj svijet. Allah te barek je stala, braću moja, to ne radi zato što ne zna. Ne uzubila kakav će čovjek biti. Ne. Allah zna kakav ćeš biti. Prije nego te stvorio, u ledima fuzu pisao, zapisao sve nego da čovjek nađe apsolutno pravno kod gospodara te barke tala. I kad ođeš na sljednji dan, da ne kažeš gospodaru što me danas kaže vaš, a ja sam bio drug čin. Ne. Nego da nađeš apsolutno pravno kod gospodara te barke tala. Gospodar, rekli smo, to ne redi zato što ne zna kakva ćeš biti. Ne. Nego da nađeš apsolutno pravno kod svoga gospodara. I kažeš onda, zato, tad će ti biti ostar vid. Pa ćeš reći kamo sreće da sam se pravo puta držao. Koliko je da govori o ovome? Kamo sreće da sam se uz poslanika družio, da sam uz njega bio? To će govoriti tad kada više ne bude mjesta za opredjeljenje. Jer ti dolaziš sa opredjeljenjem odavde. I ovdje biraš želat koji ćeš pomoći. Ovdje biraš skupinu sa kojom ćeš graditi želat. Ovdje biraš one koji će ti davati srce za želat. Ovdje sebi biraš ovdje sa kojima ćeš praviti džemat koji će biti da li na isti ili na zagolju od tebe. To je za tebe. Allaho poslanih sallallahu alaihi sallam kaže u hadisu svi će moji sledbenici ući u dženet osim oni koji to odbiju. Svi će moji sledbenici ući u dženet osim oni koji to odbiju. A sami odmah pite, a će, Pa ko to neće? Ko je to toliko lud? Ko je to toliko lud? Jer oni su pitali u obliku čuđenja, a lao potreće, ko to neće da uđe željeti? Ko mi se pokori, taj je ušao. Taj će ući. Ko mi se ne pokori, taj neće ući. Matematika je jednostavna i jasna. Ovo pokoravanje poslaniku, salallahu nevi srn, rezultira čino ulazkom u džennetu sve ostalo što bude suprotno njegovoj knjizi, Allahovu te barek i utala, i sunetu poslika sallallahu alaihi sallam, je onima kojima je zaprećeno vatrom ili oni koji su u džahrnemu.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 Zahvala pripada Allahu te bareke ve teala, njega slavimo i veličamo, i njega oprost i uputu tražimo. Koga Allah subhanahu ve teala uputi, ti nećeš naći nikoga da ga s toga puta skrene, a koga on subhanahu ve teala ostavi u zabludi, ti mimo njega nećeš naći nikoga da ga napravi put izvedi, a zatim najistraniji govor je govor naših stvoritelja Allaha te bareke ve teala. Najbolja uputa je uputa njegova poslanika, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, a najbolje stvari po vjeru su novotarije, jer svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi vatru. A svaka zabluda vodi vatru. Prije svega, zahvalim Allahu te barike ta'ala na blagodacima ove upute na blagodatima suneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da zavolimo Allahu te barek vetala što, smo, što nam je omogućio da smo prvi put ovdje sa svojom braćom u islamu i sa onima koji žele koji žele da kažem po svaku cijenu da očuvaju sunet Rasula sallallahu alaihi vselem i žele da pomognu i daju svoj doprinos onoliko koliko to oni mogu u njihovim mogućnostima kako bi sunnet bio gornji i kako bi sunnet bio dominacija nad svim ostalim pod navodnim značima vjerama i nevjerama. Allah subhanahu wa ta'ala obećava da će pomoći svoje robove. Nije nas obavezao brojnošću i nije nas obavezao time da i opereti o time da Brojnost, brojnost označava veličinu islama i pobjedu. Mi nismo muzičari, pa da ako je bilo malo ljudi na koncertu, koncert je propao. To u islamu ne postoji i hvala Allahu da je tako. Kod Allaha te barak vetala, njemu se uzižu vijesti onama i ono što smo govorili i ono što ćemo govoriti i ono što ćemo raditi za njegovu tebarku i tala vjeru. A na sudnjemu danu je konačni, konačni obračun. Allah subhanahu wa ta'ala, poštovani džemate, ja sam odlučio samo da razgovaram, da podijelim jednu veoma važnu stvar na koju su danas mnogi zaboravili. Veoma važnu stvar na koju su mnogi zaboravili misleći da će pobjeći od ove stvari, a za koju Allah te barke ta'ala garantuje da će se desiti na zunjalku. Naime, radi se o čemu? O tome Allah te bar kretala je stvorio tri svijeta. Džennet, džehennem i ovaj dunjalog. Prva dva imaju karakter vječnosti. Džennet i džehennem. Ovaj prestaje. Allah te bar kretala nije stvorio ovaj svijet da se na njemu igramo, zabavljamo, a konačni sud pripada Allahu te bati teala. I onaj svijet, ona dva svijeta, tamo nosimo šta? Ovo su mnogi zaboravili. Opredjeljenje sa ovog svijeta, koji će nestati. Na, na ona dva svijeta nosimo opredjeljenje da li smo za skupinu čestiti, pošteni i iskreni i oni koji će nas slijediti i biti stanovnici džerneta gospodara te barke tjana ili ćemo biti nosioci osobina oni koji su stanovnici šta džehennema. Ovo su danas mnogi zaboravili. Jer svoje opredjeljenje nećeš nositi pa kad dođeš osrednji dan, e sad sam ja gospodar opredjeljen jer ja vidim da je gotovo sad. Sad ću ja džernet Allah te barke tjana bi u tom slučaju ponaviš da sam bio nepravedan. Ne. Allah subhanahu wa ta'ala stvorio ovaj svijet na dunjalku da bi čovjek i da bi ljudi bili stavljeni na iskušenje, iskušani, da li su za skupinu ženetlija ili ženetlija. Zato jesmo stvoreni ovdje. Treće opcije nema. I Allah se bar koji je trebala nas iskuša ovim svijetom i na njemu jesmo da budemo iskušeni. Da li smo da posvjedočimo svojim dijelima i svojim vjerovanjem jesmo li mi za skupinu dženeta oni koji će zaslužiti milost svoga gospodara ili džahenem. I zato sa smrću na ovom svijetu i ovaj svijet će nestati. Nosimo okrinjenjenje za onaj svijet. Allah te barek je braću moja, to ne radi zato što ne zna. Ne uzubila, kakav će čovjek biti. Ne, Allah zna kakav će biti. Prije nego te stvorio, u lezima fuzu pisao, zapisao sve. Nego da čovjek nađe apsolutno pravno kod gospodara te barek je tala. I kad ođeš naslednji dan, da ne kažeš gospodaru što me danas kaže vaš, a ja sam bio drug čin. Ne, nego da nađeš apsolutnu pravdu kod gospodara te bar žvetala. Gospodar, rekli smo, to ne redi zato što ne zna kakav ćeš biti, ne, nego da nađeš apsolutnu pravdu kod svoga gospodara. I kažeš onda, zato, tam će ti biti oštar vid, pa ćeš reći kamo sreće da sam se pravo puta držao. Koliko je da govori o ovome? Kamo sreće da sam se uz poslanika družio, da sam uz njega bio? To će govoriti tad, Kada više ne bude mjesta za opredeljenje. Jer ti dolaziš sa opredeljenjem odavde. I ovdje biraš džemat koji ćeš pomoć. Ovdje biraš skupinu sa kojom ćeš graditi džemat. Ovdje biraš one koji će ti davati fetve za džemat. Ovdje sebi biraš one sa kojima ćeš praviti džemat koji će biti da li na istri ili na zabori od tebe. To je za tebe. Allaho poslanih sallallahu alaihi sallam kaže u hadisu, svi će moji sledbenici ući u dženet, osim oni koji to odbiju. Svi će moji sledbenici ući u dženet, osim oni koji to odbiju. A, a sabi odmah pitaju, ovo poteće, pa ko to neće? Ko je to toliko lun? Ko je to toliko lun? Jer oni su pitali u obliku čuđenja, Allaho poslanih će, ko to neće da uđe u dženet? Ko mi se pokori, taj je ušao taj će ući. Ko bi se ne pokori, taj neće ući. Matematika je jednostavna i jasna. Ovo pokoravanje poslaniku sallallahu alaihi ve sellem rezultira čino ulaskom u džennet. Sve ostalo što bude suprotno njegovoj knjizi, Allahovu te barek joj dala i sunetu poslanika sallallahu alaihi ve sellem je onima kojima je zaprećeno vatrom ili oni koji su u džahennemu.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 Zahvala pripada Allahu te bareke ve ta'ala, njega slavimo i veličamo, i njega oprost i uputu tražimo. Koga Allah subhanahu wa ta'ala uputi, ti nećeš naći nikoga da ga s toga puta skrene, a koga on subhanahu wa ta'ala ostavi u zabludi, ti mimo njega nećeš naći nikoga da ga napravi put izvedi, a zatim najistravniji govor je govor naših stvoritelja Allah te barke ve Najbolja uputa je uputa njegova poslanika, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, a najbolje stvari po vjeru su novotarije, jer svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru. A svaka zabluda vodi u vatru. Prije svega, Pa zahvalim Allahu tebarek ve ta'ala na blagodatima ove upute na blagodatima suneta Muhameda sallallahu alihi ve sellem da zahvalim Allahu tebarek ve ta'ala što, smo, što nam je omogućio da smo prvi put ovde sa svojom braćom u islamu i sa onima koji žele koji žele da kažem po svaku cijenu, da očuvaju sunet Rasula sallallahu alaihi wa sallam i žele da pomognu i daju svoj doprinos onoliko, onoliko koliko to oni mogu u njihovim mogućnostima kako bi sunnet bio gornji i kako bi sunnet bio dominacija nad svim ostalim pod navodnim znacima vjerama i nevjerama. Allah subhanahu wa ta'ala obećava da će pomoći svoje robove, nije nas obavezao brojnošću i nije nas obavezao time da i operetio time da brojnost brojnost označava veličinu islama i pobjedu. Mi nismo muzičari pa da ako je bilo malo ljudi na koncertu, koncert je propao. To u islamu ne postoji. I hvala Allahu da je tako. Kod Allaha te barek vetala njemu se uzdižu vijesti onama i ono što smo govorili i ono što ćemo govoriti i ono što ćemo raditi za njegovu te barek vetala vjeru. A na sudnjemu danu je konačni, konačni obračun. Allah subhanahu wa ta'ala poštovani džemate, ja sam odlučio samo da razgovaram, da podijelim jednu veoma važnu stvar na koju su danas mnogi zaboravili. Veoma važnu stvar na koju su mnogi zaboravili misleći da će pobjeći od ove stvari, a za koju Allah te ta'ala garantuje da će se desiti na zunjalku. Naime, radi se o čemu? O tome Allah te ta'ala je stvorio tri svijeta. Džennet, džehennem i ovaj zunjalka. Prva dva imaju karakter vječnosti džennet i džahennem. Ovaj prestaje. Allah te bar kvetala nije stvorio ovaj svijet da se na njemu igramo zabavljamo, a konačni sud pripada Allahu te bar kvetala. I onaj svijet, ona dva svijeta, tamo nosimo šta? Ovo su mnogi zaboravili. Opredjeljenje sa ovog svijeta koji će nestati. Na Na ona dva svijeta. Nosimo opredjeljenje Da li smo za skupinu čestiti, pošteni i iskreni i oni koji će nas slijediti i biti stanovnici džerneta, gospodara dva Kretana, ili ćemo biti nosioci osobina oni koji su stanovnici šta džernema. Ovo su danas mnogi zaboravili. Jer svoje opredjeljenje nećeš nositi Pa kad dođeš osrednji dan, e, sad sam ja gospodar ono opredeljen, jer ja vidim da je gotovo sad. Sad ću ja uzemet me. Allah te barhe ta'ala bi u tom slučaju po naoži znači bio nepravedan. Ne. Allah subhanahu wa ta'ala stvorio ovaj svijet na dunjalku da bi čovjek i da bi ljudi bili stavljeni na iskušenje iskušani da li su za skupinu dženetlija ili dženetlija. Zato jesmo stvoreni ovdje. Treće opcije nema. Ja vas te bar koji je tala nas iskušao ovim svijetom i na njemu jesmo da budemo iskušeni. Da li smo da posvjedočimo svojim dijelima i svojim vjerovanjem jesmo li mi za skupinu dženeta, oni koji će zaslužiti milost svoga gospodara ili dženeta. I zato sa smrću na ovom svijetu i ovaj svijet će nestati. Nosimo okriljenjenje za onaj svijet. Allah te barek recala, braću moja, to ne radi zato što ne zna. Ne uzubila kakav će čovjek biti. Ne. Allah zna kakav ćeš biti. Prije nego te stvorio, u lezi mafuzu pisao, zapisao se nego da čovjek nađe apsolutno pravno kod gospodara te bar petala. I kad dođeš na sljednji dan, da ne kažeš gospodaru što me danas kaže vaš, a ja sam bio dok čiji. Ne. Nego da nađeš apsolutno pravno kod gospodara te bar petala. Gospodar, rekli smo, to ne redi zato što ne zna kakav ćeš biti. Ne. Nego da nađeš apsolutno pravno kod svoga gospodara. I kažeš onda, zato, da će ti biti oštar vid. Pa ćeš reći kamo sreće da sam se pravo puta držao. Koliko je da govori o ovome? Kamo sreće da sam se uz poslanika družio, da sam uz njega bio? To će govoriti tad kada više ne bude mjesta za opredeljenje. Jer ti dolaziš sa opredeljenjem odavde. I ovdje biraš žemlat koji ćeš pomoći. Ovdje biraš skupinu sa kojom ćeš graditi žemlat. Ovdje biraš one koji će ti davati fetve za žemlat. Ovdje sebi biraš ovdje sa kojima ćeš praviti džemat koji će biti da li na ispred ili na zagor ili od tebe. To je za tebe. Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže u hadisu svi će moji sledbenici ući u džennet osim oni koji to odbiju. Svi će moji sledbenici ući u džennet osim oni koji to odbiju. A, a sabi odmah pitaju, a potreće, Pa ko to neće? Ko je to toliko lud? Ko je to toliko lud? Jer oni su pitali u obliku čuđenja, a lava potreće, ko to neće da uđe žene? Ko mi se pokori, taj je ušao. Taj će ući. Ko mi se ne pokori, taj neće ući. Matematika je jednostavna i jasna. Ovo pokoravanje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem rezultira čino ulaskom u džennet. Sve ostalo što bude suprotno njegovoj knjizi, Allahu te barek joj ta'ala, i sunnetu poslika sallallahu alaihi sallam, je onima kojima je zapećeno vatrom ili oni koji su u džahnemu.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 Zahvala pripada Allahu te bareke ve teala, njega slavimo i veličamo, i njega oprost i uputu tražimo. Koga Allah subhanahu ve teala uputi, ti nećeš naći nikoga da ga s toga puta skrene, a koga on subhanahu ve teala ostavi u zabludi, ti mimo njega nećeš naći nikoga da ga napravi put izvedi, a zatim najispravniji govor je govor naših stvoritelja Allaha te bareke ve teala. Najbolja uputa je uputa njegova poslanika, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a najgore stvari po vjeru su novotarije, jer svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru. A svaka zabluda vodi u vatru. Prije svega, zahvalim Allahu te barek ta'ala na blagodacima ove upute, na blagodacima suneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da zahvalimo Allahu te barekve tala što, smo, što nam je omogućio da smo prvi put ovde sa svojom braćom u islamu i sa onima koji žele koji žele da kažem po svaku cijenu da očuvaju sunet Rasula sallallahu alejhi ve sellem i žele da pomognu i daju svoj doprinos onoliko koliko to oni mogu u njihovim mogućnostima kako bi sunnet bio gornji i kako bi sunnet bio dominacija nad svim ostalim pod navodnim znacima vjerama i nevjerama. Allah subhanahu wa ta'ala obećava da će pomoći svoje robove. Nije nas obavezao brojnošću i nije nas obavezao time da i opereti o time da Brojnost brojnost označava veličinu islama i pobjedu. Mi nismo muzičari, pa da ako je bilo malo ljudi na koncertu, koncert je propao. To u islamu ne postoji i hvala Allahu da je tako. Kod Allaha te baraka vetala, njemu se uzižu vijesti onama i ono što smo govorili i ono što ćemo govoriti i ono što ćemo raditi za njegovu te barke je tala vjeru. A na sudnjemu danu je konačni, konačni obračun. Allah subhanahu wa ta'ala, poštovani džemate, ja sam odlučio samo da razgovaram, da podijelim jednu veoma važnu stvar na koju su danas mnogi zaboravili. Veoma važnu stvar na koju su mnogi zaboravili misleći da će pobjeći od ove stvari, a za koju Allah te barke ta'ala garantuje da će se desiti na zunjalku. Naime, radi se o čemu? O tome Allah te bar kretala je stvorio tri svijeta. Džehennem i ovaj dunjalka. Prva dva imaju karakter vječnosti. Džennet i džehennem. Ovaj prestaje. Allah te bar kretala nije stvorio ovaj svijet da se na njemu igramo, zabavljamo, a konačni sud pripada Allahu se bazne tela. I onaj svijet, ona dva svijeta, tamo nosimo šta? Ovo su mnogi zaboravili. Opredjeljenje sa ovog svijeta, koji će nestati. Na, na ona dva svijeta nosimo opredjeljenje. Da li smo za skupinu čestiti, pošteni i iskreni, i oni koji će nas slijediti, i biti stanovnici ženeta gospodara Tebare Kretana ili ćemo biti nosioci osobina onih koji su stanovnici šta džehennema. Ovo su danas mnogi zaboravili. Jer svoje opredjeljenje nećeš nositi pa kad dođeš sasredni dan, e sad sam ja gospodar opredjeljen jer ja vidim da je gotovo sad. Sad ću ja ženet me. Allah te barhe ta'ala bi u tom slučaju po nalazi da smo bio nepravedan. Ne. Allah subhanahu wa ta'ala stvorio ovaj svijet na dunjalku da bi čovjek i da bi ljudi bili stavljeni na iskušenje, iskušani, da li su za skupinu dženetlija ili dženetlija. Zato jesmo stvoreni ovdje. Treće opcije nema. I Allah se bar koji je tala nas iskušao ovim svijetom i na njemu jesmo da budemo iskušeni. Da li smo da posvjedočimo svojim dijelima i svojim vjerovanjem jesmo li mi za skupinu dženeta oni koji će zaslužiti milost svoga gospodara ili džahenem. I zato sa smrću na ovom svijetu i ovaj svijet će nestati. Nosimo okrinjenjenje za onaj svijet. Allah te barek je tala, braću moja, to ne radi zato što ne zna. Ne uzubila, kakav će čovjek biti? Ne. Allah zna kakav ćeš biti. Prije nego te stvorio, u lezi mafuz upisao, zapisao sve. Nego da čovjek nađe apsolutno pravno kod gospodara te barek je tala. I kad nađeš naslednji dan, da ne kažeš gospodaru što me danas kaže vaš, a ja sam bio drugčiji. Ne nego da nađeš apsolutnu pravdu kod gospodara te bar svetala. Gospodar, rekli smo, to ne redi zato što ne zna kakva ćeš biti, ne, nego da nađeš apsolutnu pravdu kod svoga gospodara. I kažeš onda, zato, da će ti biti oštar vid, pa ćeš reći kamo sreće da sam se pravo puta držao. Koliko je da govori o ovome? Kamo sreće da sam se uz poslanika družio, da sam uz njega bio? To će govoriti tad, Kada više ne bude mjesta za opredjeljenje. Jer ti dolaziš sa od odavde. I ovde biraš žemlat koji ćeš pomoći. ovde biraš skupinu sa kojom ćeš graditi žemlat. ovde biraš one koji će ti davati srce za žemlat. ovde sebi biraš one sa kojima ćeš praviti žemlat koji će biti da li na ispred ili na zagolju od tebe. To je za tebe. Allaho poslanih sallallahu alaihi sallam kaže u hadisu, svi će moji sledbenici ući u džennet, osim oni koji to odbiju. Svi će moji sledbenici ući u džennet, osim oni koji to odbiju. A, a sam jedna pita, ovo poteće, pa ko to neće? Ko je to toliko lun? Ko je to toliko lun? Jer ono su pitali u obliku čuđenja, Allaho poslanih sallam, ko to neće da uđe u džennet? Ko mi se pokori, taj je ušao. Taj će ući. Ko bi se ne pokori, taj neće ući. Matematika je jednostavna i jasna. Ovo pokoravanje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem rezultira čime ulaskom u džennet. Sve ostalo što bude suprotno njegovoj knjizi Allahu te bareke taala i sunetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem je onima kojima je zaprećeno vatrom ili oni koji su u džehennemu. Allah subhanahu wa ta'ala u ajetima u ajetima koji ćemo citirati nagovještava i govori, ne nagovještava, govori čima da će sigurno svaki od nas i ovdje je došlo Elif Lamin e, Hasiben nasu en jutri